ќе отвориме во Откровение 13 глава. Мијата сабата малку споменев нешто во врска со бројот на дзверот, се секавате, Добро, за жал, некои верници ја напуштија црквата пред проповета да отидат во вера, да го слуша Професорот Савче, што се надвам дека таму убаво поминале, но затоа некои работи ќе повторам. Што беше бројот на дверот, знаеме. Или не знаеме. Јас ќе го повторам само целиот текст од на значи, 14 глава од 11 стих до последниот 18 Значи 11 до 18 стих. Значи, до тогаш, визијата зборува за некој звер, што Јован го видел, како излегува од морето, и тој бил Страф и трепет, ужас. Кога завршува целата визија за тој прв двер, дури доаѓа до моментот кога му се задава смртна рана на тој двер, кога бива одведен во робство, таму завршува 12 стих, Тука е трпението и верата на светиите, да ги поднесат сите тие искушенија и сите тие маки и неволи за време на владењето на првиот звер. 11 стих вели и видов друг звер. Како излегува од земјата? Тој имаше два рога како кај јагне и зборуваше како змеот. Змеот беше па тој првиот на почетокот од визијата, односно од предходната глава, бидеќи 13 глава е само продолжение на на 12-тата. Ако ја имате отворена Библијата кај 13 глава, ќе видите како завршува 12, 18 стих. И застане на морскиот песочен брег. Кој застана? Значи, овој змевот што отиде да ја да војува со остатокот од, од семето на жената, остатокот, оние што ги пазат Божите заповеди, го имаат сведоштото на Исус Христос, и И сега 18 стих вели и застана, кој застана? Змевот. Застана на морскиот песочен брег. Зошто застанал таму? За да од, од морето го пречека, така да речеме, и излезе првиот зејаш. Да. А, добро, во ред. Во ред, значи, тој ова, <laughs> но најновиот ревидиран превод. Добро, тоа не е страшно. Важно е да дека го има стихот, дека не го избришале. Оти има и Библии со избришани стихови, пазите. <laughs> Но тоа е веќе друга тема. Е сега, после, значи, змевот кој се отишал да се да војува со остатокот е некој, значи, кој што тоа го правил преку првиот звер, оне што го пречекал на морскиот брег и преку него да ги врши сите тие неволји и прогонства. Но откако овој прв звер задобива некаква смртна рана, сега 11 стих зборува за некој друг звер. И видов друг звер како излегува од земјата. Тој имаше два рога како кај јагне, изборуваше како змев. Или некои преводи велат зборуваше како змевот. Змевот е сатаната. Од кај знаеме? Повторно 12 глава, 9 стих, старата змија, змевот. Да го почитаме тој текст и беше исфрлен големиот змев, старата змија наречена гјавол и сатана, која ја мами целата вселена. Беше соборена на земјата и заедно со неја и ангелите неизини беа исфрлени. Интересно е што Денојве, заради предизборната кампања на доктор Бен Карсон во Америка, Некои работи Библијата <laughs> се споменуваат во американската јавност, мега другото и сатаната. Имаше, мислам дека беше, има некои леви а, телевизии таму, кои што пробаат да го изнојуваат Карсон, затоа што го споменува сатаната во своите јавни говори. Пример, даде, неодамна даде една изјава дека Чарлз Дарвин ја измислил теоријата на еволуцијата затоа што бил под влијание на сатаната. <laughs> Слушайте какви работи се кажуваат на предизборна <laughs> кампања. Уште малку може да проповеда и од <laughs> за, за зверовите, да, од 13 глава. Нешто нема да го слушнеме од, од ВМРО, а од донија други, па да не зборува. Да, Господ се служи и на такви начини, иако ја му посакувам да не стане председател, и нема да стане, се разбира, за да не го дочека после тоа некој куршум или да падне некој авион. Но Господ се служи со секакви прилики и преку на сите можни начини да, што е можно повеќе привлече слушатели, гледачи кон вестините на Светото Писмо и Светото Писмо станува се поактуелно. Денеска се почесто слушам и гледам, читам, се зборува за Армагедон, се зборува за цвеја род, зашто мнози не зборуваат сега тука, што се случува на Блискиот Исток, сега тоа го поврзуваат со, со овие библиски пророќства, без оглед колко е тоа точно или не е точно, важно се зборува за тоа и тоа е оно што ме радува. Но да продолжиме со вториот звер. Бидеќи сето ова во врска со вториот звер, го зборувам во контекст на деноминацијата, значи, кои се опасностите зошто првите адвентисти не сакале да бидат регистрирани и организирани како деноминација, затоа што таа регистрација требаше да ја побараат од, од кого? Од, од властите на Соединетите Американски држави, кој, за кои што самите тие проповеда и верува дека, дека таа држава е вториот звер. Значи, да барате признание од зверот. Се разбира, тоа било една од причините зашто не сакале и зашто се плашеле од такво нешто. И <clears throat> јас само кажувам зашто нивниот страф бил оправдан. Значи, не било греф да се регистрираат, да се деноминираат, бејќи живееле во такво обштество, каде што морале да се на некои активности да му се дадат да, да им се дадат правна рамка и меѓу другото печатници, мисионски активности и така натаму. Тоа само по себе не било греф, но самата легализација носи, носи опасност за верата на црквата и таа опасност, за жал, се остварила и тоа во, ден, во денеш, денешно време гледаме дека легализацијата е, легализмот е тежок проблем на адвентистите во денешно време. Кој што, како некој силно трне, ако не некој друго трне, легализмот силно го има задушено почетниот пионерски дух а, на адвентизмот, како едно динамично движење, а не како некоја институција, која што треба да го доврши делото во овој свет, господовото дело, Да да продолжиме со вториот звер. Овој втор звер, значи, кој што имаше два рока кога јагне зборуваше како змеот, сега не се занимавам со тие символи, ја извршува сета власт на првиот звер, во негово присуство и ја присилува целата земја и жителите на изнени да му се поклонат на првиот звер, значи вториот звер служи само како полицаец. За да целата земја и жителите на езени му се поклонат на првиот змер, чија смртна рана се беше исцелила. Се нема да зборам за значењето на овие символи, сте слушале, сте читале. Само ќе дадам нагласок на оно што нас не интересира, а зашто не сте слушали и читале до сега. И правеше големи чуда. Кој правеше големи чуда? Сега во продолжение. Вториот звер. Да, да. Вториот звер ги прави чудата, нели? Па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. Интересно. Сте видели вакво нешто? Некој велат атомската бомба и така нато. Или нешто што допрва ќе се случи. Или нешто што НАСА ќе го прави. И ги мамеше земните жители. Е, ова е она што сакам да го нагласам. Ги мамеше земните жители со чудата што му беа дадени да ги врши пред двер. Значи, вториот двер ги прави чудата пред првиот. Во чест на првиот. велејќи им на земните жители, забележувате, да му направат лик на зверот, лик на зверот значи лик на првиот звер. Така? Кој имаше рана од меч и остана жив. Е сега, Петнаесетиот стих вели и му се даде да вложи дух во ликот на цвет та да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред, пред кого? Пред ликот. Е, сега забележите. Значи, прво прочитавме дека вториот звер е некој кој што ќе атера целата земја и жителите незини да му се поклонат на првиот звер. Меѓутоа сега гледаме дека во 15 стих ликот на дзерот ќе направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на дзерот. Значи, не на првиот звер. Има луѓе, значи, кои што нема да му се поклонат на првиот звер. На првиот звер нема да му се поклонат. Меѓутоа, бидеќи нема да му се поклонат на првиот звер, Секи беат натерани да му се поклонат на ликот, на, значи, на зверот, на неговиот лик. Значи, Божиот народ ќе има два испита. Првиот е да му се поклониш на зверот, а вториот испит е, ако тој го положиш, вториот испит е кој? Да му се поклониш на ликот на зверот. Кој е ликот на зверот? Кој е зверот? Кој е ликот на зверот? Тешки теми. <laughs> Да. Значи, ако забележавте во 14 стих, ке што ги мамеше жителите земни, ние кога читаме жителите земни, мислиме жителите на целата земја. Така. Например, зашто 12 стих вели ја пресилува целата земја и незините жители да му се поклонат на првиот вер. Меѓутоа, Од каде излезе вториот звер? 11 стих на почетокот. Од земјата излезе. Што значеше тоа? Излезе од земјата. Да, и кој е тој крај? Америка. Според тоа, кои се жителите на земјата? Конкретно, американците, американската нација. И са, забележавте во 15 стих, односно во 14-тиот, се уште, дека овој, вториот звер, им велеше на жителите на земјата, значи, не ги присилува, току им вели, им предлага, да направат лик на првиот звер. Што значи тоа? Тоа значи дека жителите на земјата, од каде што излегува вториот звер, живеат во демократско општество. Значи, ликот на зверот ќе биде изгласан во парламентот, во Американскиот конгрес. Владата, односно вториот звер, може само да предлага нешто, според уставот, се уште е така. Кај првиот звер не е така. Папата шо ќе рече, тоа е закон. Таму нема парламент, во Ватика нема парламент. Постои непогрешивост екс катедра. Значи, кога папата ќе каже нешто, тоа е автоматски закон. Но, вториот звер е демократско обштество. Вториот звер има парламент, се вика конгрес. И владата, вториот звер, им предлага на своите жители, на своите граѓани, да направат лик на зверот. Значи, ликот на зверот е нешто, ликот на првиот звер, е нешто што ќе биде демократски изгласано. Ова не е ништо чудно, затоа што Хитлер дошол на власт демократски. Значи, сите, може да речеме, еден куп закони да споменеме, со кои што и ден денес во Америка, например, се од 2001 наваму, сериозно е ограничена слободата на граѓаните. Сите тие закони се носат демократски. Пратениците ги гласаат на Конгрес. Значи, да не не лаже тоа, дека наводно демократијата е нешто што може да не заштити од некои а, тоталитарни обштества, односно од некои а, режими кои што во иднина ќе прогонуваат, бидеќи сите тие институции можат демократски да бидат донесени и изгласани. Значи, демократијата може демократски самата да себе да се убие, да изгласа незино укинување и потоа настанува прогонство. Ова е само уште еден доказ дека тука Откровение 13 глава зборува за Америка. Бидеќи тоа е единствената држава во времето кога првиот звер ја добил првата рана, која што воспоставила ваков демократски систем. И сега, вториот испит беше да бидат убиени сите оние кои што не да се поклонат пред ликот на зверот. Оно што Конгресот ќе го изгласа, ако не го прифаќаат, ќе треба да бидат убиени. Значи, оно што демократски ќе биде донесено, а нема да го прифаќате, ќе бидете убиени. И ќе направи на сите, мали и големи, сега тури преминев на 16 стих, богати и сиромаси, слободни и робови, и робови. Денес постојат робови, и тоа како постојат робови. И робови и робинки повеќе од било кога, немаме време да го зборуваме тоа, Само да не помислите дека живеете во некое напредно демократско обштество. Како што лажеа комунјарите. Да им се стави жик, белек, на десната рака или на челата нивни, ова е нешто многу познато во светот, ова, тема, жигот на зверот, и ден денес многу актуелна, та никој да не може ниту да купува, ниту да продава, ово исто така интересно, освен оние што го имаат тој жик, или името на зверот, или бројот на името него. Забрежавте, Кои три елементи се, се, се наоѓаат тука? Името, освен жигот на зверот, и бројот на неговото име. Значи, бројот на дзарот беше бројот на неговото име. Од оваа вистина што некогаш е проповедале, денешната адвентичка деноминација се срами и сака да избега. Сака да ја промени, да ја премолчи оваа вистина. И денеска тоа се случува. Споменав еден пример мејат сабота за тоа. Меѓутоа, Следува еден подрастичен пример, Ветев дека ќе го прочитам целото писмо, што главниот уредник на Adventist Today му го предложи на председателот Вилсон. Во негово име, значи, тој тоа писмо да го подпише и да му биде испратено на папата со извинување. Значи, генерал да му се извини на папата затоа што некој адвентисти ја преплавиле Филаделфија со големите борби. Значи, видите колку легализмот, регистрацијата, признанието од власта на вистина представуваше опасност за верата. Номинализмот, исто така. И се разбира, тука е мудрост, кој има ум, а некој го пуштил умот да пасе, кој има ум, а некој им верува на своите теолози и проповедници, пастори и така натаму, а да за политичари па да не зборува. Кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, бидеќи е број на човек. Значи, не е гјавол. Бројот на зверот не е гјаволски број. Тој е број на човек и бројот му е 666. И сега, драстична промена од овие мисли, 14 глава, каде не пренесува? На друга планета. Со нешто сосема спротивно од жигот и од името на зверот. Потоа видов, ете, јагнето стои на гората Сион, и со него 144.000 што го има на челата свој напишено што? Името на неговиот Отец. Што представува Божиот печат, спротивното од жигот на дверот Нешто што го има името на Христовиот татко. Много интересно. А жигот зверот беше нешто поврзано со името на зверот и со бројот на неговото име. Што би сакале да имаме? Каде би сакале да завршиме? Сепак забележите, печатот е нешто што е резервирано за суб 34 илјади. Тоа не чека значи само тие ќе бидат спасени. Но тоа значи дека само тие ќе поминат низ големите неволи, и нема да се поклонат ниту на зверот, ниту на ликот на зверот. Денес множени адвентисти има, и тоа ревни адвентисти. Не зборам за некои адвентисти што живеат светски живот. Јас познавам ревни адвентисти, кои што многу ревнуваат против првиот звер. Но кои што се спремни да се поклонат на ликот на зверот, кои што ја слават Америка кои што се воодушевени од Америка. До тој степен, што во нивно присутство не смееш да зборуваш нешто против Америка. Се мисли против политиката, против власта. Тоа е мешање баби и жаби. Каков живот живееш, какви благослови примаш, воопшто не зависи дали Груевски на власт, Обама или не знам кој, од нив тоа ни намалку не зависи. Пред се зависи од нас. Бидеќи од нив, во било која држава, и заради нив, стандардот е бутнат. Јас секам 2001 година, беше многу повисок американскиот стандард, кога прв пат ја посетив Америка како турист само, за разлика од 2005-та, веќе беше поопаднат, а како што слушам и читам, после 2008, значи после моето време, е уште побутнат долу. Пред 100 години времето на Елена Вајт, знаете колко беше силен доларот? кога беше доларот врзан за златниот стандард, што банкстерите го уништија со законот за федералните резерви, донесен на Божик, со најмалку пратеници во собранието, во Конгресот, на 25. декември 1913 година. А сите банкари кои што не се согласувале со тој закон, се ногија на Титаник предходната година и завршија се знае каде. Значи, денешни мајковци кои што се на власт, не се некои што треба да ги славиме заради некаков добар стандард, не треба да го славиме Господа за тоа, бејќи тие се оние кои што уште повеќе го имаат расипано западното обшество и економски, и духовно. Значи, може да сакате да живеете во Шведска, во Америка, во Англија и да се чувствувате благословени таму. Но тоа не зависи. Тоа, тој благослов зависи од верноста на, на нивните предци. Реформацијата и нивните, незините припадници не зависи од денешните нерани мајковци на власт. Тие го имаат само расипано западното обштество и го имаат бутнато нивниот стандард во однос на оно што некогаш беше. Затоа е голема глупост да се величаат денешните председатели или премиери или не знам кој на западните обштества, како да се тие демек заслужни за нешто. Од нив доаѓа само смрт, од нив доаѓа само несреќа, неволја и зло, бидеќи сите тие се робови на оние кои што владеат со светот. 144.000 пак се некои кои што нема да се поклонат ниту една таква власт, освен на господовата. И тоа е испитот пред кој што ние уште денес може да се најдеме. Било каде. Можеме да се најдеме во нашите домови, во нашите... Јас своје времено знаев да кажам, мене денес ми е многу жал, бидеќи го немам Жал ми е за времето кога бев непослушен кон мојот татко. Во икс ситуацији. И јас сум знал да му се извинам, да се покајам за некои такви ситуации. То некаде ми е жал што му бев непослушен и тогаш кога требаше да бидам непослушен, значи кога се работеше за верата. Значи дека не велам дека сум постапил погрешно, тоа сепак ми е жал што сам имал родител, што самиот не ја познавал верата и така натаму. Или имал предрасуди против неја во тоа време. Мегутоа, сум знаел да кажам времењатото и сега велам. Ако јас мојот роден татко не сум го послушал за некој работи, овие свини ке ги послушам за нешто. Па дали е тоа председател, премиер, папа нека е, било кој, За мене татко ми е највисоката авторитет на земјата. Повисок од него само Господ. Браке сестри, заради верата може да дојдете во конфликт со вашите најблиски. Може да дојдете во конфликт со луѓе кои што ви значат. Не мора да сте родители, фала на Бога ако сте имале вер и имате се уште верни родители. Но, често пати ке мора, некогаш ке мора да се направи тоа тоа, тој тежок потек, тој тежок чин за избор заради Господа, да да го загубите пријателството, љубовта, наклонетоста на некои блиски, било кои, какви блиски. Сепак да не забравиме, ако заради Господа сте биле подготвени нив да ги жртвуваме, односно нивната наклонетост, нека таа миславе храбри, да да бидете уште поотпорни кон било кој друг кој што би сакал да ве натера на непослушност кон Господа. Јас тука за жал ќе мора да прекинам. Ќе продолжам следната сабота наутро, ако го даде Господ живот и здравје. И тогаш конечно ќе завршиме оваа тема за деноминацијата. Нека му е фала и слава на Господ. Амин.